Czuję ból, ból Czuję ból w mojej duszy, czuję ból Ból, czuję ból w mojej duszy, czuję Czuję ból w mojej duszy, czuję ból Czuję ból w mojej duszy, czuję ból, ból Czuję ból w mojej duszy, czuję ból mojej ból Czuję ból w mojej duszy, czuję ból w mojej duszy, mojej duszy Czuję ból w mojej duszy, Czuję ból w mojej duszy, czuję ból w mojej duszy, czuję ból Czuję ból w mojej